أستغفر الله العظيم الجليل الرحيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه وأسأله التوبة والمغفرة والهداية لنا إنه هو التواب الرحيم توبة عبد ظالم بنفسه لا يملك لنفسه موتا ولا حياة ولا نشورا Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ente salakteni ve ene abdüke ve ene ala ahdike ve va'dike mestatatu ve uzbike min şerri ma sanatu ebu leke bin nimetike aleyye ve ebu'u bizenbi فَغْفِرُوا فَاِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ illa en. Allah tevbemizi kabul etsin. Geçmiş günahlarımızı affetsin. Bundan sonraki ömrümüzü sevdiği kul olarak geçirmeyi nasip etsin. Üzerindeki kul haklarını öde. Kimseye borç bırakma. Namazları, oruçları tut onları öde. Yani borç kalmasın üzerinde. Beyin kalmasın. Kaza etmesini. Hep abdestli gez. Daima abdest ol. Daima betaharet ol. Ee, her gün yüz defa estağfurullah. Yüz defa la ilahe illallah. Bin defa Allah Allah diye söyler. Yüz salavat-ı şerife. 100 kulhu vallahu ahad oku. Bunlar vazifen olsun. Günlük yevmi vazifelerin olsun. Bunları yap. İlme çalış. Allah feyzini çok etsin. Rahman. Evet. Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel lezine yubayi'unike innema yubayi'une Allah bidullahi fevka eydihim ve men nekesrete innema yumsu ala nefsi ve men evsa bima ahada aleyhullah feseyyutin ecren azima. Sallallahu aleyhi ve bu ahdine sadık ol, alakayı kesme vazifelerini yap. Allah bildiğini söylesin. Zamanında çok kerametlerini herkes görmüş. Mübarek güzel. Bu Timur'un evladından Babür Şah savaşta mağlup olmuş. Askerleri dağılmış. Perişan kaçmış. Bu Semerkand'ın kenarında, bağlarda, tarlalarda saklanmış yenilmiş yani. Askeri dağılmış, kesilmiş. Bu yorgunluktan çalının dibinde uyumuş. Ağacın dibinde. Rüyasında Übeydullah Ahrar Hazretlerini görmüş. Evladım korkma, sen ölmeyeceksin. Daha çok yaşayacaksın buyurmuş. O buradan Dabur Hindistan'a gitmiş. Hindistan'da koca devlet kurmuş. Babür. Babur. Babur Şah devleti. Şah. Yani Hind, Hind'e hakim olmuş. Ve bu Übeydullah Ahrar Hazretlerini çok severmiş. Çok Übeydullah Ahrar'dı e, Temur'un numaraları çıkorgan şahardan. Kesmakçı bulan Temur'da şahardan çıkor e, numara Übeydullah Ahrar koşup gitken şahardan. Ondan çıkormakçı bulan. Onu, Navon'un numaraları Odamları odamlari chug'ul qilganki ubaydulla ahror qochib ketdi deb bobur farg'onadan bobur kelib olib ketgan bobur bilan birga ketgan mana bu e, nima yaxshi biladi bu bu yaxshi biladi qanday bugün nima bugün bu yaxshi Böyle giriş kapısını çok süslü yapıyorlar. Orada da böyle bak. Burada da çok süslü böyle bir gösterişli giriş kapısı yapıyor. Bunlar avvaldan bugün. Keyin yıkılıp tushib, nima bo'lgan? Hozir restavratsiya yana boshqatdan quryapti. Orada bir yazı yazmış birisi. 1989'da tamir etmiş bir işte. Saati 895. Dedelerimizin eserlerini aynen korumaya bile güç yetirememişiz. Onlar yapmışlar. Biz aynen korumaya güç yetirememişiz. Hı? Oynadık çok güzel oluyor. Evleri bundan sonra بل ممن لزم سنة نبيك محمد المصطفى واجعلنا بما اشركه فينا وادخلنا الجنة معه بغير حساب ve eskiden cenneti bi kurbihi ve civarihi ma sadatina ve müşayitina kaddesallahu ervahahum ve ihvanil sadıkin bi hürmeti esrar suretil Fatih. Ulu Bey Medresesi. Ulu Bey ah. Medresesi şey. Takilliğe yanıyor. Biz de Özbekistan'ın takilliğe Yok her zaman oldu. Yani yeni yıldan. Dün çok. Bir kadar farklı. Takil eski müstakilin e, tam müstakil olmak için bir ekonomi cihetten bu müstakil olmak. Onun için Sovyetler Birliği'nde bu cumhuriyetler ekonomi cihetten o kadar birbirine bağlanmıştı ki oradan kopma olur. Koparsa gözüm mahvolur. Şimdi mi? Yardımcı olun. Neyle yardımcı olun? Vardım kız dostum yüklesinler yükümü Şimdi dostum yüklesinler yükümü Komşularım helal etsin hakkını Komşularım helal etsin sana elimi yüzüm Sürsem sana ilim ilim bilmektir ilim kendin bilmektir ilim ilim bilmektir ilim kendin bilmektir Sen kendini bilmezsin Bu nice okumaktır Sen kendini bilmezsin yani nice okumaktır Okumanın manası kişi hak işi hakkı bilmektir Çün okudun bilmezsin Ha bir kuru emektir Çün okudun bilmezsin Ha bir kuru emektir Yunus Emrem der hoca istersen bin var hacca Yunus Emrem der hoca istersen bin var hacca Hepsinden iyice bir gönüle girmektir hepsinden neyce? Bir gönüle girmektir solmadan bağın Geçmeden çağın yakıp çerağın Yandır ocağın Allah ya Allah Mabudum Allah Allah ya Allah Mabudum Allah Ey aşıkı dildade Gel nuş edelim bade sedayiden Ne gördün fenayiden Dostçu yüzünü gösterdim. görünür Envar zikrullah ile dilhanesi görünür olur Envar zikrullah ile iklimidir mağdur kabirli mescidini ziyaret ediyoruz.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 يا ربنا يا رب العالمين acizane naçizane okumuş olduğumuz Süver-i Kur'an-ı Kerim'imizi ziyaretimizi da kereminden kabul eyle. Fazla kereminden, gayb hazinelerinden bizlere ecri cezil sevabı kesirler ihsan eyle. Ya Rabbi hasıl olan ücuru mesubatı evvela ve hasreten Efendimiz, Peygamberimiz, yüreklerimiz, gözümüzün nuru, başımızın tacı Muhammed-i Mustafa aleyhi efdalü salavat-ı ekmel-i tahiyyat ve teslimat hazretlerine hibe ve hediye eyledik ya Rabbi. Şu anda vasıl eyle. Peygamber Efendimiz'i bizlerden hoşnut ve razı eyle. Peygamber Efendimiz'in iltifatına, sevgisine, şefaatine nail olmayı cümlemize nasip ve müyesser eyle. Ya Rabbel Alemin, Peygamber Efendimiz'in mübarek alinin, pak ashabının, cümle etba o ahbabının, Rıdvanullahi Teala aleyhim ecmain ve haseten ümmeti Muhammed'in Peygamber Efendimiz'den sonra mürşitleri, Peygamber Efendimizin hakiki varisleri ulema-i muhakkıkîn ve meşayih-i vasılîn ve mürşidîn-i kâmilin hazaratının ruhlarına ayrı ayrı hediye ederek vasıl eyle. Mübarek Evliyaullah, Ricalullah, Ehlullah'ın himmetlerine, teveccühlerine cümlemizi nail eyle. Amin. Ahirete geçmiş olan analarımızın, babalarımızın, Müslüman geçmişlerimizin, ecdadımızın, kardeşlerimizin, evlatlarımızın, arkadaşlarımızın, dostlarımızın, bize dua, vasiyet etmiş olanların bizden boynu bükük dua bekleyen müminin müminat ve müslümin müslümatın da ruhlarına ayrı ayrı hediye eyledik. Ya Rabbi vasıl eyle. Ya Rabbi cümlesini şu hediyeyi Kur'aniyelerimizden hisselendir, haberdar eyle. Memnun ve mesrur eyle. Kabirlerini kürnur eyle. Makamlarını âlâ eyle. Derecelerini yüksek eyle. Kabirlerini ravza-i cinan eyle. Ya Rabbel Alemin siz yaşayan mümin kullarına da Habibi Edibin Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin yolunda yürümeyi nasip eyler. Ziyaretini yaptığımız Peygamber Efendimizin hadisi şeriflerini en güzel tarzda toplamış olan Ulema-i Benam'dan İmam Bukhari Hazretlerinin şefaatine bizleri nail eyler. Ondan öğrendiğimiz, diğer hadislerden öğrendiğimiz hadisi şeriflerin ve sünnet-i seniyye ile beviyenin ahkamını icra etmek suretiyle şehit sevapları kazanmayı cümlemize nasip eyle. Ümmetin fesada uğradığı zamanda benim sünnetime sarılan, benim yolumu ihya edenlere yüzlerce şehit sevabı verilecek diye Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz müjdelemiş. O sevaplara nail olmayı bizlere ve evlatlarımıza ve zürriyetlerimize nasip eyle. Bizleri Ya Rabbi yolunda daim zikirde kaim eyle. Muhammed-i Mustafa'nın yolunda daim eyle. Ya Rabbi doğru yoldan ayırma. İmandan sonra küfre düşürme. Hidayetten sonra sonra dalalete uğratma. Kabirden sonra kapından reddetme ya Rabbel Alemin. Ya Rabbi evlatlarımızı, ailelerimizi, nesillerimizi, zürriyetlerimizle senin sevdiğin kullar eyle. Senin sevdiğin işleri yapmayı nasip eyle. Ya Rabbi üzerimizde senin sevmediğin ne gibi hal ve huy ve sıfat varsa bizi onlardan pak eyle. Bizi sevdiğin ahlak ile mütehallik eyle. Bizi sevdiğin sıfatlar ile muttasıf eyle. Bizi sevdiğin salih amelleri işlemeye muvaffak eyle. Ya Rabbi cümlemize hayırlı ve uzun ömürler ihsan eyle. Ya Rabbi cümlemize nice sıhhat ve afiyetler ihsan Hastalıklarımıza, maddi manevi rahatsızlıklarımıza acilen devalar ve şifalar ihsan eyle. Hasta olanlarımıza deva, borçlu olanlarımızın borçlarını eda eyle. Edalarını asan eyle. Ya Rabbel Alemin, gönüllerimizin muratlarını bizlere ihsan eyle. Ya Rabbi, bizleri sevdiğin kullar cümlesine dahil eyle. Beldelerimizi vesaire İslam beldelerini her çeşit afetlerden, musibetlerden, felaket bölgem ve hasreten zalimlerin, fasıkların, kafirlerin, müşriklerin, galebesinden, düşmanların istilasından mahfuz eyle. İstilaya uğramış İslam belgelerini Ankara'yı bir zaman halas eyle. Ya Rabbel Alemin senin dinini dünyanın her yerine yaymakta bizleri güzel çalışmalara muvaffak eyle. Bizim elimizden nice insanların İslam'ı öğrenmelerini, İslam'a gelmelerini nasip eyle. Çünkü bir insanın doğru yola gelmesine sebep olmak, onun ömrü boyunca işlediği amellerin sevabının mislini kazanmaya sebep oluyor, vesile oluyor. Bizleri bu şereflere nail eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin cümlemize helal rızıklar nasip eyle. Bizleri haramlardan ve günahların her çeşidinden koru. Amin. Ömrümüzü rızana uygun geçirmemizi nasip eyle. Amin. Bir gün gelip de elbette bu fani hayata biz de veda edeceğiz. Veda etme zamanımız geldiğinde mümin-i kamiller olarak senin yolundayken, cami yolundayken, haç yolundayken, ilim yolundayken, sevdiğim bir hal üzereyken, abdestliyken, dilimize Kur'an-ı Kerim'le zikrin varken, gözümüzden perdeler kaldırılıp da cennetlerimizi, cennetteki makamlarımızı göre göre Habibi Edib'in Muhammed, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i müşahede ede ede e, kalbimizin derinliklerinden bütün samimiyetimizle buyurun beraber diyelim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu kelimeteyni şehadeteyni de muhlisane, halisane söyleye söyleye şu ruh emaneti bizi sana teslim etmeyi nasip eyle. Amin. Huzuruna sevdiğin, razı olduğun kul olarak gelmeyi nasip eyle. Amin. Biz de kabre konulduğumuz zaman bizi de böyle senin sevdiğin kullar tarafından ziyaret olunmak şerefine nail eyle. Amin. Yani unutanlardan etme. Amin. Hakkında dualar kesilenlerden eyleme ya Rabbi. Kabrine sevap yağanlardan eyle ya Rabbi. Kabirden kalktığımızda Ya Rabbi bizi böylece Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin liva-ül hamdi altında peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle, salihlerle beraber haşereyle Ya Rabbi. Mahşer gününün sıkıntılarına, tehlikelerine, endişelerine bizleri düşürme Ya Rabbi. Arş-ı Ala'nın gölgesinde gölgelendirdiğin kulların cümlesine bizleri dahil eyle Ya Rabbi. Bigayri hisab, duhul-i evvelinine, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin izinden ulema-i izamımız, meşayi kiramımızın peşinden Firdevs-i Ala'ya dahil olmamızı nasip eyle. Firdevs-i Ala'da Habibi Edibin Muhammed Mustafa'na komşu eyle. Cemalini gören has kulların cümlesine bizleri de lütfunla kereminle dahil eyle. Dualarımızı lütfunla kereminle kabul eyle. En sevdiğin kulların en mübarek zamanlarda, en mübarek yerlerde yaptığı makbul dualara ilhaken lütfunla kereminle kabul Resulüyle ve hürmeti esmaike hüsna ve bi hürmetil Kur'anil kerim ve bi hürmeti habibikel müştava aleyhi efdalü salavat ekmelü tahiyyat ve teslimat ve bi hürmeti esrarı suretil fatihaten ve ahas salavat Müslümanlarımızın iltifatına, himmetine nail edeceğiz. Kaç senesiydi bu şeylerin yapıldığı? 18. 60 74 var. yıl açılmış. 1973 yılına kadar kapalıymış burası. 1973 yılında açılmasına müsaade olunmuş ve e, o zaman sadece bu kabir varmış ve bir de 16. yüzyılda Buhara emiri olan Abdullah Han. Abdullah Han tarafından yapılmış bir mescit varmış yan tarafta. Başka hiçbir şey yokmuş. O 1973, e, yılından sonra açılış müsaadesi yapılınca burasını ele almış kardeşlerimiz. Allah razı olsun kendilerinden. Ve e, gördüğünüz şekilde e, etrafını güzelleştirmişler. Minareyi yapmışlar. Türbenin e, şeylerini güzelleştirmişler. Camiyi tamir eylemişler. Allah hepsinden razı olsun. E, İslam bu diyarlarda ve daha, daha başka diyarlarda payidar olsun. allah Teala Hazretleri müminlerin hayatta olanlarına, vefat edenlerine izzet ve selamet ve saadet ihsan En mübarek günlerden birinde 256 yılında Hicri İmam Bahari Hazretleri Semerkand'a gidiyormuş. Semerkant'ın yolunda bir gece burada, burada kalmış, hastalanmış, hastalığı şiddetlenmiş. ve burada ertesi gün bayram olacak, Ramazan bayramı olacak. O gece vefat etmiş. Yani mübarek. Hastalanmış, İmam Bukhari hastalanmış, kalplerinde hasta payda buldu. Bukhara amiri Halid ibn Ahmet Suhali İmam Bukhari Bukhara'dan oldu. buldu. İlah el-Vatan. İlah el-Vatan. Min Bukhara. Cildiniz? Evet, anlıyorum. Anladınız. Bukhara'dan çık kendiydi. Kalplarında hastalık payda buldu. Ben, İmam Bukhara etti, ben haricda, Araplarda, Türkler haricde, 40 yıl sene, 40 seneye yakın ben yurdum. Müslümanlar beni başlık ettiler. Ben vatanımda gelip sığmadım bir yıl yoktur, sana sığmadı. Patlamışında kalpte hastalık fayda oluyor. Bu hastalıktan kalkıyor. Peki, buyurun. Cüzak vilayeti, Semerkant vilayeti. Yani ondan sonra Semerkant'tan sonra Buhara vilayeti. Arazisi çok büyük bir Buhara vilayeti. En büyük vilayettir bu kadar. Lakin buna da ama e, Ağrı vilayetinin erasim esasını Cellüs Sehra teşkil ediyor. Kızılkum dile Sehra. Yani altın kum. Kızılkum canım. Türkiye Sovyetler Birliği'nin en büyük doğal gaz yatağını Buhara vilayetidir. Doğal, doğal gaz yatağı da Buhara vilayetidir. Bütün Sovyetler Birliği üzere. Bahçede de çok, Bahçede. Bahçede petrol gaz, ilçe çıkıyor, değil. Gaz borusu, e, boru kemeri seçilmişti, Uğur Alaycı'dır. Nevruz gelir. Avrupa dağlarının ötekilerinde orada zorlu şehirler var. Yarınç Fuarı vilayeti bir şey daha bir şeyle meşhurlaşmıştır. Onlar sucuk, koyun, e, koyun mu değiller size hayvan? Koyun yetiştirirler. Onlar astra, astradan için. Fuarı astradanı çok meşhur. Bağrı Bahar sloganı Bahar'ı Bu Daha bir muhtar vilayet dahildir. Karakalpak muhtar vilayeti. Yani onların bir, bir kadar müstakilliği var. Karakalpak muhtar vilayeti Aral Denizi'nin yandığı yerleşim kara kalpak da onlar da. Onlar da Türk dağlarının oldu. Onların da dini İslam dini. Ee, görmüşse, harcı çarçaksa onlar özdeşleri olsun. Acaba onların da adetleri, önümleri var. Adet önümlerine göre bu kadar özdeşlerden farklanır. yıllar önce, 20. asır, 20. asır Kara Kalpak'la yalnız göçer hayatı Hayvancının, özellikle adı hayvancının oturak hayatını Öncelerde yani 20. yıllara onlar yan koyunculukla meşgul oldu, malları meşgul oldu. 2500 yaşı var. 2500. Çoklu eski zaman çok ismi olmuş yani zaman geçtiğiyle değişmiş ve bize malum olan ilkin ismi Vihara olmuş. Vihara. Vihara. Vihara. Bunun da manası manastır demek. Manastır. Baharı Zərəfşan vadisinde yerleşir. Zərəfşan altın aparan su demek. Altın getiren, taşıyan su demek. E, bunun iki sebep var. Ne için? Yani hem de Zərəfşandır manasında altın vaadi de deyirler. Bu altın vaadi. Niye altın vaadi deyirler? Ee, bir, birinci sebep oldu ki bu vadide, Zerefşan Vadisi'nde altın çıkarıyorlar. Sovyetler Birliği'nin e, birliğinde çıkarılan altının e, üçten biri Buhara'da çıkarılır. Üçten biri. Yani yüzde otuz üçü. ve buhar e, altını e, bütün dünyada en yüksek kaliteli e, altınlardan hesap olunur. Altın Vadi söylenmesinin ikinci bir sebebi olduğu için oradan çay akıyordu, Zerefşan çayı ve eski, zam eski zamanlarda burada büyük su problemi var. Su altına beraber ona göre Emir Vadi, Altın Vadi İki sehra arasında, iki çağ, e, çöl arasında yerleşir. Əhalinin e, nüfusunun %65'i Özbekler ve Tatişlerdir. Nüfus 240 bin. Vilayetin nüfusu 2 milyon. %15'i Ruslar. %6-7'si Yahudiler. Yukarıda yap. Cevherler iki kısma bölünür, iki tereyağına bölünür. Safarda. Safarda aşkın razı yaptılar. Safardı. bir de aşkınaz Yahudileri. Aşkınaz Yahudileri eslen onlar Avrupa Yahudileri olmuşlar. Safardı ise Asya Yahudileridir. Buhara'da esas etibariyle demek e, Safardi Yahudileri yaşıyor. Yahudiler Birliği'nde en eski sinagog, e, sinagog bilirsiniz. Ha, Buhara'da yerleşir. İlk Buhara'da 72 milletin nümayendeleri yaşıyor. 72. Özbekistan'ın bir vilayetidir Buhara. Ancak ayrı yerlerde farklı olarak burada hepsi Farsça konuşuyor. Yani Tacik dilinde. Tacikler Farsı, Farsı'da konuşuyor. ve nüfusun ekseriyeti halinin çoğu üç dilde konuşuyor. Parti Özbekçe ve Rus. Ve eğer burada bir şahs Farsi konuşmursa, Fars'ında konuşmursa o demektir ki o Buharalı değil, bura gelmedir. Bir mesele için o dergi sarşı söylüyor ki, o dergi bilmiyorlar ki siz Buharalı değilsiniz. Siz Farsça konuşmuyorsunuz. Bu var burada grupta birinci şahıs Farsça konuşuyor. Var mı? Öbür tarafta. Ha. İranlılar, Tacikler, Arablar, bir de Afganlar. Buhara, Büyük İpek yolu Buhara'dan geçmiştir. Bak bu e, çok meşhur bir şehir olmuştu. İleri. Mahalleler var yani İran mahalleleri, Afgan mahallesi, Taç mahallesi, Özbeç mahallesi, Yahudi mahallesi. Bahadır için Müslümanların yüzde doksanı Sünnilerdi. %10'u Şiiler. Şiilerin ördeğin, kendilerinin de önce camisi var. Ee, Şiiler kendilerine e, bence söylüyor. Bence. Bence, bence. Bence, bence. Şiiler kendilerine bence söylüyorlar burada. Var olarak onlar Başka cürde birbirine söylerler. E, ciğer. Ciğer bilirsiniz Ciğer. Ha, ciğer. E, tarih boyu Buhara çok e, bir neçə çox çoxlu işğallara məruz qalmışdır. İşğal deyirsiniz? Zapt olmuş yəni. Müslüm, bütün Müslümanların en müqəddəs ziyaret yerlerinden biridir. Biliyorsun ya, İslam'da bir sülfizm cereyanı var. Ve vaktiyle bura, bu Nakşibendi Hazretlerinin camisi, bu olduğu yer, o sülfizmin merkezi olmuştur. Ha. Çok iyi olur bu informasyon, ee, Saşe için. Diyeceğim çok güzel informasyon Şey, şeyhimiz Rester Kur'an'ı Açık bendiniz mi? Ve bizim son tarafta Nakşibendi Hazretleri Camisi. İsminin şeyine bak ya. Ben var. Çok besin. Değil mi? İki yıl önce açılmış cami. Vaktiyle yasak olmuş. Ve şimdi bilirsiniz perestroika yeniden kurma dövründe artık çok yasaklar ortadan kalkmış. Ve şimdi hamı söylüyor. Allah'a ekber. Buna göre de perestroika neticesinde kendini gösteriyor ve biz de artık yüzümüzü teraset yani sakal bıraktı. Ha. ha. ha. Evvel ise bu intrüste çalışanlar için bu bir yasa değildi. Ha. Gayet yakışıyor. ich Kumpel mit dem ähm, Ilan Ilan Thank you.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 الله الرحمن الرحيم وقالوا تميز من الغيب كله إن يمكن فيما تنجو الثلج سألهم قد تهتمت نكها ألم يأتكم نذير وعن ذا القدام أنا نبي فكذبنا وقلنا ما أنزل الله من شيء نزل الله بس ما نزل الله وعن ذا قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وكنا ما انزل الله ما نزل الله ما نزل الله من شيء ان انتم الا في ضلال كبير فقالوا أن تأمأكم ما في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا فسحقا فسحقا والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكوهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن للكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لستم في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه يهتم يمشي سويا على صراط مستقيم بسم الله الرحمن الرحيم Fatiha-i Şerife mal besmele. Şer salavat-ı şerife. Şer İnşirah suresi. Elem neşrah leke besmele ile. 21 İhlas-ı Şerif suresi. Kul huvallah besmele ile. Fatiha-i Şerife. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah.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 fi külli lemhatin ve nefesin adede ma vesi'ahu ilmullah Allah Allah, Allah, Allah, Allah. Allah, Allah, Allah. الله جل جلاله وعم نواله ولا إله غيره وعظم شأنه وشمل إحسانه وتنزهت صفاته وتقدس الأسماء يا إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مقصودنا فخذ بأيدينا فهب لنا معرفتك ومحبتك وقربك ورضاك الأكبر فأجرنا من كل الدنيا وعذاب الآخرة وأدخلنا الفردوس الأعلى مع نبيك محمد المصطفى مع الدخول الأولي من سد عذاب وإقامة الإحسان بنصرك وكرمك يا Thank you. Mm-hmm. <laughs> سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا واشف مرضانا وارحم موتانا وأعل شأن ساداتنا على مشايخنا وهب لهم مقامات عالية بلطفك وكرمك وادخلنا الفردوس الأعلى مع أهلنا إخواننا الصادقين بلطفك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين الفاتحة تقبل الله ايش بقى Fidan, 718. 718 vefatı. Evet, 718 tavallı. Tevellü. 791 e, vefatı. 791 vefatı. Hicri değil mi? Ha Hicri. 73 yaşta. Hicri daha söyledim. bir parsak 36 çakır bir parsak şunda hmm. parsak bari parsak Tabii. Hem e, kaç e, kaç çakırım? Niçe ha, ee, çakırım? O e, bu 36 hmm, persenk. Persenk. Bunda 3 çakırımında hemşirede bin metre. 3000 metre. 3000 arşır. 5000 metre zikzak yapan böyle şaşırıyor Tamam. İbrahim Kokan böyle şey. Medine Kokan. Evet. Kokan manidası bir de şahadalı vadide Fargona'da bu. Fergane'de. Ee, Fargona'dan 500-600 çapırım. Sizin kitabınız var mı? Bu Urla'dan yapılmış. 32 yıl ders verdim. 32 yıl. Hangi ders? Nah, nahvu sarf. Sarf ve nahvu. Nahvu sarf verdim. Kitab-ı hadis. Bazı tefsiri Celaleyn, tefsiri Kaz Beyzavi. Lakin talkis, balagat, fasahat. Zikir vazifesi almadınız mı? Zikir vazifesi uzunda var. Var. Kimden aldınız? Hocanız kim? Bizim hoca Üstad Üsküdar. Nerede? Üstad Muhammed Amin Ahun. Ahun. Ee, nerede? محمدا أم أخوك صامدا يشير وفات كين زاو الدين مفتي زاو الدين خان بابا خانب مفتي أول مرحوم Siyahattin Babahanov.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 خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا شيء <laughs> إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون آمنا بالله صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب اللهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا تقبل منا عباداتنا وطاعاتنا وخيراتنا وحسناتنا وذكرنا وختمنا وأولادنا وإذكارنا وقراءتنا وقراءتنا وبلغ وأوصل ثوابه بعد القبول منا بالفضل والإحسان hediyeten vasileten minna ila ruh seyyidina Muhammedin Mustafa aleyhi afdalü salavat ve ekmelü tahiyyat ve teslimat. Allahümme şeffi'hu fina ve ardıhü anna bilutke ve keremke vec'alna mimmen lezme sünnetehu ve azzame hürmetehu ve eazze kelimetehu ve hafize ahduhu ve zimmetehu ve nasara hizbehu ve davetehu ve kessere tabi'ihi ve firkatehu ve vafa zümretehu ve lem yuhalif sebilehu ve sünnetehu Allahümme zi'anna bima ve ehlü Allahümme ve bellik ve evzilleh sevâbe mâ kara'nâhu ilâ ruhu âlihi ve sahbihi ve, ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsan rızânullâhi teâlâ aleyhim ecmain ve ilâ ervâhi sâidul enbiyâ vel mürselîn salavatullâhi ve selamuhu aleyhim ve alâ âli küllin ecmain ve ilâ ervâhi küllin min sâdâtina ve meşâyikhina sâdâtut turkul aliyyetin nakşibendiyeti vel kadiriyeti vel kübreviyeti ve sürevendiyeti ve çeşmiyeti ve sâirut turukus sahihatil merdiyetil meşruatil aliyye haddesallahu esrarahumul aliyye العلية وبلغ اللهم خاصة إلى أرواح ساداتنا ومشايخنا سلسلتنا الذهبية أبي بكر الصديق وعلي المرتضى سلمان الفارسي قاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق الإمام جعفر الصادق أبي يزيد السامي أبي الحسن الخلقان أبي علي الفارمي يوسف الأمداني عبد الخالق الجواني عارف الرجال محمود الإنجفاني وعلي الرامتين محمد بابا السباسي السيد أمير كلاب شاف الأكشبند محمد بهاء الدين الأويسي البخاري علاء الدين الأبطال يعقوب الشرقي الحسار البيدي الله الأحرار محمد بن زايد محمد بن خالد بن محمد بن باقي الإمام الرباني مجدد الألف الثاني أحمد الفاروقي السرهندي محمد بن معصوم الشيخ سيف الدين نور محمد البداوي شمس الدين جان جانا مظهر Eşşeyh Abdullah Dihlevi, Mevlana ve Müreddin Abdüya İddin Halidin Bağdadi, Ahmet İbni Süleyman el-Arvadi, Ahmet Ziya İddin Gümüşhanevi, Hasan Hilmi el-Basamoni, İsmail Necati el-Safran Ömer Ziya İddin el-Dalıksani, Mustafa Feyzi el-Tekel El-Hac Hasib el-Serezi, El-Hac Abdülaziz el-Kazani ve hasaten ila ruh şeyhina ve üstadina ve mürebbina ve ebina el-Hac el-Hafız el-Seyyid Kutkul Abdülaziz الخطاب وغوص الواصلين وغوص الواصلين محمد زايد قطب ابن إبراهيم البروسوي وإلى أرواح سائر الخلفاء والتابعين والمنسوبين والمريدين والمحبين قدس الله أسرارهم وأفاض علينا من علومهم وفيوضاتهم وخصوصياتهم وفتوحاتهم وبركاتهم وحشرنا معهم تحت لواء المصطفى وتحت ظل العرش وفي الفردوس الأعلى Allahümme cealna minel mahsubine bihim ve minel mensubine ileyhim. Allahümme huz bi eydina kema akadte bi eydihim. Allahümme harrik hicabena kema harrakte hicabehum. Allahümme hakkık imanena ve yessir umurena ve aslih şe'nena ve nevir kulubena bi cahihim ve eddibna bi adabihim ve eyyidna bi himmatihim ve kavmina bi imdatihim ve rabbihna bi ruhaniyatihim ve rayyihna bi sünenihim. وأفض علينا من فيوضات واحشرنا معهم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو عنا وعن والدينا وعن المؤمنين والمؤمنات اللهم ارحم أمة محمد رحمة عامة صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان أجمعين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات كافة عامة وللمدفونين في هذه البقعة خاصة اللهم نور مرافقهم وروح أرواحهم وزدهم نورا وسرورا من هدياتنا هذه وارفع درجاتنا ودرجاتهم اللهم ارض عنا وعنهم بلطفك بكرامك يا أكرم الأكرمين يا اللهم يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والجمال والكمال والإكرام والإحسان يا ذا الأسماء الحسنى يا الله يا هو يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام ya müminü, ya müheyminü, ya azizü, ya cebbaru, ya mütekebbir, ya haliku, ya bari'u, ya musavviru, ya gaffaru, ya gaffaru, ya lattabu, ya razzak, ya fettahu, ya alim, ya kabudu, ya basitu, ya hakudu, ya rafi'u, ya müizzu, ya müzillu, ya semi'u, ya basiru, ya hakemu, ya adlu, ya latifu, ya habiru, ya halim. Ya azim, ya gafur, ya şekür, ya aliyyü, ya kebir, ya hafız, ya muhid, ya hasid, ya celil. Ya Kerim Ya Rakim Ya Mücib Ya Vasiu Ya Hakim Ya Vedudu Ya Mecidu Ya baif Ya Şehidu Ya Hakku Ya Vekil Ya Kaviyyü Ya Metin Ya Veliyyü Ya Hamidu Ya Musi Ya Mübdi'u Ya Mu'idu Ya Muhyi Ya Mümid Ya Hayyu Ya Kayyum ya vacidu ya macidu ya vahidu ya ahadu ya samedu ya kadiru ya muktediru ya mukaddimu ya muakhir Ya evvelu ya ahiru ya zahiru ya batinu ya vali ya müteali Ya berru ya tevvab ya mün'im ya müntakimu ya afuvu ya rauf Ya malikel mülk Ya zel celal vel ikram Ya Rab Ya muksatı ya cami'u ya ganiyü ya muhni ya mu'ti ya Mani'u ya Damu ya Nafi' Ya Nuri ya Hadi ya Bedi'u ya Bakı ya Varif ya Reşid ya Sabur ya Sadık ya Settar Celle Celaluke ve amme nevalike ve la ilahe gayrike ve azme şerlike ve şemile ihsanike ve tenezzehe sıfatike ve tekaddeset esmaike ya halim ya men leyse kemiflihi şey'ün ve huve semi'ün basir اغفر لنا ما مضى من واصلنا فيما بقي من أعمالنا وارزقنا أعمالا صالحة زاكية ترضى بها عنا وتب علينا وكلنا بعد الممات يا ربنا يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى رحمتك Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منك بحرمة حبيبك محمد المصطفى وبحرمة أسرار سورة الفاتحة Thank you. önemli ki buradan bizim topluma, topluma mis kokusu gibi bir latif koku geliyor. Bu diyardan bir mübarek, mukaddes evlat geliyor diye. Doğunca benim haberi terledim. Tevezzüt edince gelmiş haber vermişler. Benim Emin Muhammed Baba Hazretleri kucağına almış, dua etmiş ve hemiyokülal adlı kanifesine demiş ki bunun terbiyesiyle sen meşgul ol, bunun terbiyesini güzel yap, sakın kusur eylemeyesin. Hemiyokülal Hazretleri de bu hadisi karşılaştırdı. Manevi bakımdan emanet arasında hizmetidir. Hocasıdır, hizmetidir, şeydir. Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Gökçe alada. Efendimizle beraber olsun. Amin. Talebeleri e, Emir Bilal Efendimiz Hazretlerinin tale- talebeleri 104 kişi idi. Yani halifeleri. Talebeleri halife. Kimler? Talebeleri 104 kişiydi. وقال الأستاذ من بين تلاميذي أحسنهم خلقا أحسنهم عقيدة أحسنهم آه، متمسكا بطريقة النقشبندية وبهاء النقشبندي ومولانا عارف Dikleri. Arif Bilgili. Hmm. Bu e, 104 talebemin içinde ahlakı en güzel olan, efendim e, manevi bakımdan en iyi terbiye sahibi bulunan ve e, en ileri durumda olan bu e, Bahattin Nakşibend Hazretleri'dir ve Arif bin Dikgeri Hazretleri diye. Rivgeri, Dikgeri, Dikgeri, Dikgeri Hazretleri'dir diye metheylemiş Bahattin Nakşibend Efendimiz'in. Kitaplarda e, fil kutubi e, sünni esmuhu Baha'ul Hakkı ve Din. Baha'ul Hakkı ve Din diye yani dinin bahası ve hakkın bahası diye e, isimlendirilmiştir. Muhammed'in Buhari Efendim diğer bunun talebesi Akşiber Tepe. Muhammed İbni e, Celaleddin Babasının adı da Celaleddin lakabı yani. O adı değil de lakabı Celaleddin. Nakşibend denmesi yani ismi Celali gönlüne nakş ettirmesinden dolayı yani kalbinde lafzayı celalin nakşını hasıl etmesinden dolayı Baha Etkin Nakşibend denmiş. Nakşibend sıfat oluyor. Yani nakış bağlayıcı, nakış yapıcı, nakkaş demek yani. Manevi o ismi Celal'in nakşını yapmasından dolayı Baha Etkin Nakşibend denmiş. Bu şimdi Tork'ta oğulları bozdu. Bu Emir Külal Efendimizin dört tane çocuğu vardır. Hmm. Ee, onların atalarının atı Hamza. Ee, Babasının adı Hamza'ydı Emir Külali. Emir bar, Külali İbni Hamza. Bir oğlanı Hamza koydular. Babasının adını bir oğluna verdi. Oğlu da Hamza. Ee, Kulluhum tala e, abnauhu taallamu tariqata tasavviyye min talabizatihi. Min talabizati Emir Külali. Çocukları bu zatın evlatları e, tarikatı talebelerinden aldılar. Yani e, Emir Külal Hazretlerinin öbür talebelerinden tasavvufu öğrenip or oradan seyri sülüklerine itmam edildiler. Kana Ali Bahaddin Nakşibend bintun vahida. Bahaddin Nakşibend Efendimizin bir kızı vardı. Ve kâle Nakşibendi limraatihi İzâ takûnu binti bâligatan fe ahbirîni Benim e, kızım büluğa erdiği zaman, evlenecek çağa ulaştığı zaman beni haberdar eyle. Yani evlenmesi sahih olacak zaman belirince alametleri beni haberdar et diye hanımına rica etmişti. فلما بلغت بنته أخبرت آه، شو زوجته أنها بل- أن بنتك بلغت Pardon. Yani e, çocuğu büyüyünce tamam e, aybaşı görmeye başladı, büluğa erdi diye babasına haber verdi kızının halini hanımı. ثم أخذ ثوبه بعد نفسه وذهب إلى بخارى Ve e, Bahattin Nakşibend Hazretleri onun e, el, elbisesini aldı Buhara'ya gitti. وكان في ذاك عدة مدارس والمساجد Birçok medreseler ve mescitler vardı Buhara'da tabii. Huve dehala leylan. Bir gece girdi. Muntasafel leyle. Gecenin ortasında girdi. Ve e, dara dara dara kana kullu hucurat e, şu leyse misbah. Hmm. Bütün medreseleri, mescitleri dolaştı. Bütün hücrelerin e, kandilleri kapönük gördü. Yani içindekiler uyuyorlardı. Vaha vahat hocra kana hunaka misbahun e, yudiyo. Hücrede bir ışık yanıyor olarak gördü. Dakhala hunaka ve hunaka e, talib yutali'u kitaban. Bir kitap okuyan e, talebeyle karşılaştı. İçine girdi kandil yanmış. Bir talebe kandil ışığında kitap okuyor. Kana kullu yana fakira. Etrafındaki eşyasına şöyle bir baktı ki bütün eşyalar fakirane böyle perişan durumda o da. Ba'da ferag mutalaati kama vara'a e, Bahaddin Nakşbendi. Kitabı bitirince Bahaddin Nakşbend Hazretlerinin arkasından bu talebe de çıktı. Evet. Adını safaha mahu müsafaha etti, elini e, tuttu. Kâle Bahavuddin e, lihâzâ tenviz, Tilmiz Kâne ismihu Hoca Alaaddin Attar. Alaaddin Attar. Bu şey, talebenin adı sonradan Alaaddin Attar olan kimse. Evet. Kâle Bahavuddin li Alaaddin Attar, İzhab ma'i ila kariyeti gel benimle bizim köye diye söyledi bu talebeye Bahattin Nakşibendi. Ana uzavvitükâne binti. Ben kızımı seninle evlendirmek istiyorum gel bizim köye dedi. Kâle la yücezu şey'un indi. Benim mihir olarak böyle şeye verecek e, e, düğünde karşı tarafa verebilecek bir şeyim yok ki efendim dedi talebe. Kâle imşî mâi e, navzar. Gel bakalım benimle akıbeti görelim dedi Bahattin Nakşibend Hazretleri. بعدين جاء خوجة علاء الدين عطار في قصر عارفان Kasır-ı Arifane Hoca Alaaddin Attar e, Bahattin Nakşibend'in arkasından bu talebe yani geldi. جاء بعدين قال الآن نجعل نكاح وليمة مهره أنت تأخذ كأسا وتأتي بالماء هذا مهره Şimdi e, bir ziyafet olacak, düğün ziyafeti. Geline de bir mehir lazım. Sen bir kase su alır getirirsin, mehri bu olur. Bazen zavvacahu. O gece onu evlendirdi o düğünde, o kızıyla, yegane kızıyla. Baden muddatin tavile hiye valetet ibnen sammahu Hasan Attar. Bu e, kızıyla bu talebeden bir müddet sonra Hasan Attar ismini verdiği bir torunu dünyaya geldi. Evet. Bahattin Nakşibendi. Ee, Hoca Alaüddin Hasan e, Attar asbaha tilmizan li Bahaüddin Nakşibendi. Alaaddin Attar e, Bahattin Nakşibend Hazretlerinin talebesi oldu. Ba'da ahzi irşadihi zahaba ila Hisar e, nahiyeti şu Düşenba. Bu seyri sülükünü Bahaettin Nakşibend Efendimizin yanında tamamlayınca Düşenbe şehrine gitti. Yani e, Tacikistan Tacikistan Tacikistan'ın baş şehri olan Düşenbe şehrine gitti vazifeli hmm. olarak. Alaaddin Attar Hazretleri. Ee, şahar e, bana Hisar. E, gittiği beldenin adı yani Hisar. Adı da Hisar. E, Hoca Hasan Attar Hafidu Bahadır Nakşibendi. E, Hasan Attar tabii bu durumda şey oluyor. E, bah Bahattin Nakşibend Hazretlerinin torunu oluyor. Ve tezavvaca hunaka. Orada evlendi. Ve razakahullahu lahu ibnen sammahu hoca e, Yusuf Attar. Onun da orada bir evladı oldu. Allah bir evlat ihsan etti. Onun adı da Yusuf Attar'dır. Hunaka inteşere tariqat nakşibendiye orada Düşenbe'de tarikat-ı Nakşibendiye böylece intişar etti, yayıldı. Ahadu talamizi hulafai Bahad Nakşibendi fi Düşenbe e, ismuhu Mevlana Yakub-ı Çarhi. Oradan Mevlana Yakub-ı Çerhi e, şeyi aldı, tarikat e, irşadını aldı, seyri sülükünü Yakub-ı Çerhi aldı. Çerhi deniliyor, Hisari deniliyor, o Hisar yani, o Hisar'a mensup bu hani Mevlana Yakubi Kerhi huve allafa e, tefsiren e, sureti Yusuf bi lugat Farsiye. Farsça e, Yakubu Kerhi Hazretleri Farsça sure Yusuf tefsiri yazmıştır. bu yani, e, huve zahra ilal hac merrateyn. Daha defa hacca gitti. Hmm. Baden allafa kitaban. El kitabeyni. İki kitap telif eyledim ee, ben. Ee, Hayatname. Yakup, Yakup Çarhisari. Ha, bahadın Nakşibend. bahadın Nakşibend Hazretleri iki defa hacca gitmiştir ve iki eser telif etmiştir. Birisi Hayatname. İkincisi Delilül Aşıkın. İkincisi de Delilül Aşıkın. bahadın Nakşibendi... E, Mevcut mu bu kitaplar? Var mı sizde? Yok yok yok. Tap, tapıyoruz, isteyatmız bunu hazır. Hı. hadi bir altı 7 ay oldu. Nereden istiyorsunuz? Ha, Odamlardan so'rashtirib Soruyorsunuz. so'raymiz. Bahodir Naqshbandi e, lahu inda yaqbalu tilmiza lahu iddatu as'ila lil imtihan. Talebe e, alacağı zaman çeşitli sorular sorardı Bahattin Nakşibend Hazretleri. ومن ومن بين أسئلته Sorularından bir tanesi de şuydu ki, يقول هل لك حرفة senin bir sanatın, bir mesleğin var mı diye sorardı talebe olan kimseye. Yani başkasının sırtından mı geçiniyorsun, elin emeğiyle mi geçiniyorsun? إذا كان للتلميذ حرفة يقبض للتلمذة Sanatı mesleği varsa, bir işi varsa onu talebeliğe kabul ederdi dervişliğe. إذا لم يكن له حرفة يقول اذهب آه، واكتسب حرفة بعد ذلك ائتي Eğer benim bir işim gücüm yok, mesleğim yok demişse şahıs git bir meslek sahibi ol, ondan sonra bana gel diye onu iade ederdi. بعدين آه، سأل أحد العلماء لماذا يا بخاودي أنت تسأل عن حرفته وهو يأتي آه، لكي يتعلم علوم الشريعة ve en tetesalu an hırfetihi. Limaza. Sen niye böyle mesleğini soruyorsun, senden din ilmi öğrenmek için gelenlere, yani o dini öğrenmek istiyor, sen ona dünya mesleği soruyorsun diye sordular. Fatih Nakşibend Hazretleri'ne. Fe acaba Nakşibendi İzâ kâne littilmiz hırfetun. Ee, عندما يأخذ مني الإرشاد علوم العلم وهو ي- يكتسب بحرفته آه، Ve la و- yekül bidinihi. ولا يكون Şimdi e, sebep olarak şunu gösterdi ki bana gelen talebenin bir mesleği olursa benden irşad olduktan sonra, vazife aldıktan sonra bir yere gittiği zaman kendi mesleğini, sanatını icra eder, geçimini oradan sağlar, dinini satarak sağlamaz. Yani dininden menfaat sağlamaz, e, elinin emeğini yer, onun için böyle istiyorum diye. Çünkü dinini satarak şey yapmak büyük günah. إذا لم يكن له حرفة فيكتسب من الدين بعدين آه، فيه بدعات وخرافات لأجل الدنيا آه، شو يسقط إرز الدين Yani dinin ırzını paymal eder. Ee, eğer mesleği olmazsa geçim için e, efendim şeye e, dininin malumatını satarak, dinini satarak oradan buradan menfaat celbetmeye çalışır. Bu da dini e, namusunu ayaklar altına almak demek olur diye buna önem verirdi. Allah razı olsun. Rahmet Yani Emir Sultan'ın hayatını bir oğlu bir tanesi. Bir kişi. hala 200 mahalleye bölünmüş. 200. Ve her bir mahallenin kendi kendisinin camisi, medresesi ve caminin destesi, minare, minaresi var. Ve en büyük e, cami 1127 yılında yapılmış. 1127 yılında. Şey Şimdi biz oraya gideriz ve orada size öğle namazı okuruz.